Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Četvrti je srpnja 1917. godine, četvrtak je. Taj dan u Petrogradu osvanuo otmuran. nad gradom su visjeli teški kišni oblaci. Dućani su bili zatvoreni, ulice su bile puste. Bio je to siguran znak da se spremaju neredi. Petrograd je grad u kojem se već mjesecima događalo svašta. U februarskoj revoluciji ruski car Nikola II. bio je prisiljen na abdikaciju. Zemljom je nominalno vladala privremena vlada, ali niz drugih skupina, prije svega radnički i vojnički sovjeti, osporavali su vlast vlade. Tog 4. srpnja prema središtu grada oko podneva krenula je gomila radnika i vojnika. Do grada je doplovila i šarolika flota topovnjača, teglenica, koča i remorkera. Ta je flotila krenula iz pomorske baze Kronštat. S tih brodova u grad se iskrcalo oko 20.000 mornara. Svi su bili naoružani revolverima ili puškama. Baza u Kronštatu bila je anarhističko uporište. Pored anarhista u Kronštatu su bili jaki bolševici. Te dvije skupine smatrale su da je vrijeme za oružani ustanak ali nisu imale strateški plan. Zato su se obratili onome za kojeg su smatrali da taj plan ima. Orlando Fajgs u knjizi Narodna tragedija povijest Ruske revolucije piše. Tražeći vođe, mornari iz Kronštata krenuli su prema bolševičkom stožaru. Vođeni svojim orkestrima koji su svirali internacionalu, marširali su u vojnom poredku uzduž sveučilišne obale, pored burze i kroz Aleksandrovski park do palače Kšesinskaja, gdje su se okupili ispred balkona palače očekujući da će dobiti naputke od Lenina. Ali bolševički vođa nije znao kamo bi ih trebao voditi. Na ovoj točki bilo bi dovoljno da je dao zapovjed i mornari bi odmah marširali prema Tauritskoj palači, uhitili vođe Sovjeta, pohvatali ministre i objavili vlast svojih Sovjeta. Lenin je nekarakteristično oklijevao, nije želio govoriti – a kada su ga konačno uvjerili da se pojavi na balkonu, dao je nejasan govor, koji nije trajao više od nekoliko sekundi i u kojem je iskazao svoju vjeru u dolazak vlasti Sovjeta. Ali ostavio je mornare bez zapovjedi kako da tu vlast izbore. Nije čak bio jasan želi li on da Komila nastavi s demonstracijama. Prema onima koji su bili s njime u tome trenutku, nije to ni sam znao. Lenjin nije do tada puno puta bio u prilici obratiti se tako velikom broju ljudi. Gomila ispred balkona palaček Šešinskaja, u kojoj je bilo boljševičko središte, ostala je bez jasnih naputaka što dalje treba raditi. To ukupljene mornare neće zaustaviti. Taj srpanj 1917. po mnogo čemu je mogao biti sudbonosan za revoluciju u Rusiji. Lenjin se više do listopada po julijanskom ili studenog po gregorijanskom kalendaru neće obratiti masi. U metežu koji će nastati, bolševici će jedva preživjeti. Tog srpnja činilo se da će privremena vlada uspjeti održati vlast nad Rusijom. Privremena vlada koja je preuzela vlast u Rusiji u ožiku 1917. nikada nije bila čvrsta. U travnju te godine u Rusiju se vratio Lenin s drugim vođama bolševika. Mornari i vojnici kojima je bilo dosta rata nisu namjeravali dopustiti privremenoj vladi da nastavi sudjelovanje Rusije u ratu. Radnicima je također bilo dosta te vlade u Tauritskoj palači, sjedištu parlamentarne vlasti, zastupnici su se nadmetali s predstavnicima radničkih i vojničkih sovjeta, koji su se nametali kao novi organi vlasti. U svom tom kaosu mornari iz Kronštata uvidjeli su prigodu za novu revoluciju. Na putu kroz Petrograd pridružili su im se radnici iz ogromnih tvornica Putilov. Na putu do Tauritske palače na gomilu su počeli pucati kozaci i kadeti. Gomila se počela raspršivati, na desetke mornara i radnika bilo je ubijeno. Sada se masa raspršila po ulicama Petrograda. Njezin cilj i dalje je bila Tauritska palača, ali prema njoj nisu više išle disciplinirane mase mornara i radnika. Orlando Fajks piše. Njihove kolone razbile su se u buntovnu svjetinu. Pucale su divlje u prozore, tukle dobro odjevene prolaznike i pljačkale dućane i kuće. Do 16 sati na stotine ljudi bilo je ranjeno ili ubijeno. Mrtvi konji ležali su posuda. Ulice su bile posute puškama, šeširima, kišobranima i zastavama. Maksim Gorki, koji je svjedočio tim scenama, kasnije je zgađenjem pisao svojoj supruzi Ekatarini. Najgora od svega bila je svjetina. Filistinci, navodni radnik i vojnik, koji u stvari nisu ništa više od nasilnika, kukavički, bez mozga, bez unce samopoštovanja i ne razumijevajući što rade na ulici i za što ga se treba ili tko ga vodi i kamo. Cijele satnije vojnika bacile su svoje puške i zastave kada je počela pucnjava i razbili su prozore dućana i vrata. Je li ovo revolucionarna vojska slobodnih ljudi? Ministri su za vrijeme tih događaja pobjegli u zgradu glavnog stožera koja se nalazila kod Zimske palače. Zgradu stožera čuvalo je nekoliko kozaka. Aleksandar Fjodorović Kerenski, jedan od ključnih ljudi privremene vlade, pobjegao iz Petrograda na ratište. Napustio je Varšavsku postaju samo nekoliko minuta prije nego što su u nju upale bolševičke skupine. U palači Marinski, gdje je bilo središte vlade, nije bilo nikoga. Arsenali s oružjem, telefonske centrale, skladišta, željezničke postaje. Sve je to bilo nebranjeno. Sjedište zakonodavne vlasti Republikanske Rusije također je bilo bez obrane. Orlando Fajks piše. 50.000 naoružanih i ljutitih ljudi okruživalo je Tauritsku palaču. Tamo nije bilo nikoga tko bi spriječio boljševički državni udar. V.S. Vojtinski, koji je bio zadužen za obranu palače, imao je samo 18 vojnika za čuvanje stražarskih mjesta na ulazu u palaču, pa se oslonio na varku. Stavio je sve svoje ljude pored velikih francuskih prozora koji su prekrivali pročelje palače, kako bi izgledalo da je ona propisno branjena. Ljudima u Tauritskoj palači, vođama menševika, esera, kadeta, Činilo se da je kraj blizu, ali do prevrata nije došlo. Masa koja je tako zastrašila privremenu vladu, sovjete, stanovnike Petrograda, nije napravila ništa. Kada je tog četvrtka u srpnju 1917. noć pala na Petrograd, masa se počela razilaziti. Radnici su otišli kućama, mornari su lutali gradom. U zadnjem činu svoje pobune oko 2000 mornara zauzelo je tvrđevu Petra i Pavla, simbol starog režima. Ali nisu znali što bi s njom. Mornari su spavali u njezinim praznim ćelijama i vojarnama. Ujutro su je napustili uz obećanje privremene vlade da im neće biti spriječen odlazak u Kronštat. Sljedećeg dana privremena vlada počela je s gušenjem ustanka. Orlando Figes piše. Do tada odane trupe počele su hrliti u obranu Tauridske palače. Izmajlovska pukovnija bila je prva koja je stigla u noći 4. srpnja uz gromovito izvođenje Marseljeze, njihova vojnog orkestra, kao da je to bio odgovor na internacionalu Kronštatovaca. Kad su čuli te zvuke kako se približavaju, vođe Sovjeta zagrlili su jedni druge sa suzama olakšanja. Opsada Tauridske palače konačno je bila gotova. Stojeći ruku pod ruku, oni su spontano počeli pjevati riječi. Na oružje građani. Bila je to, kako je Marton ljutito promrmljao, klasična scena početka kontrarevolucije. Vojnici odani vladi bili su mobilizirani i glasinama da su Lenjin i boljševici njemački plaćenici. Snage odane privremenoj vladi upale su u prostorije pravde, glasila boljševika. Lenjin je nešto prije tog upada otišao iz prostorije pravde. Lenjina je dočekala optužba za veleizdaju. Robert Service u Lenjinovoj biografiji piše. Nalozi za uhićenje Lenjina, Zinovjeva i Kamenjeva izdani su 6. srpnja i odred vojnika otišao je u potragu za Leninom u stan Marka i Jane Jelizarov. Iako je Lenin već pobjegao, stan je temeljito pretražen. Pretraga je bila prilično traljava. Vojnici su zamijenili Jelizarova za Lenjina i odveli su njega i Krupsku u pritvor. Jelizarov je bio visoki, krupan. Njegov kratak pritvor bio je još jedan znak da Lenjinov lik nije poznat javnosti. Ujutro 6. srpnja vladi odane trupe krenule su na palaču Kšesinskaja. Ta je palača bila vlasništvo Matilde Kšesinske, glasovite balerine poljskog podrijetla. Desničarske novine pisale su o tome kako su neoprani radnici i vojnici bolševici prekapali po baršunu i svili balerininog budoara. odane trupe zauzele su palaču bez ispaljenog metka. Oko palače bilo je postavljeno osam oklopnih automobila i nekoliko baterija teškog topništva. Oko 500 boljševika predalo se bez borbe, iako je u palači bilo puno oružja. Lenin se sklonio u ilegalu. Orlando Fajks piše. 9. srpnja zajedno sa Zinovjevom Lenjin je otputovao u Finsku. Obrijao je bradu, nosio je radničku tuniku i kapu kako bi se prerušio. Tijekom sljedećih nekoliko dana na desetke kuća u glavnom gradu pretražile su vladine trupe u potrazi za njim. Čak je i stan Maksima Gorkog pretražen. Nekih 800 boljševika je utamničeno, uključujući Kamenjeva, Lunačarskog, Kolontajevu i Trockog, Tvrđava Petra i Pavla, čije su ćelije bile prazne od februarske revolucije, ponovno se počela puniti političkim zatvorenicima. Dok je Lenjin početkom srpnja 1917. bježao u Finsku, vjerojatno je smatrao da je s bolševicima gotovo. Privremena vlada uspjela se obraniti, na ulicama Petrograda patrolirale su vladi odane trupe. Boljševičko vodstvo bilo u zatvoru, Lenjin je bio u bijegu. U tim burnim danima privremena vlada dobila je novog predsjednika. Georgija Jevgenijevića Lvova aristokrata koji je bio prvi predsjednik privremene vlade, zamijenio je Kerenski. On je bio ministar rata i mornarice, koji je svojim impresivnim govorništvom pokušavao nagovoriti trupe da se ponovno počnu boriti za Rusiju na ratištima Prvog svjetskog rata. Ali sve je to bio samo privid. Neće puno vremena proći i privremena vlada koja je na vlast stupila nakon februarske revolucije bit će svrgnuta u novoj revoluciji. Govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. Car abdicira. Nije mislio abdicirati u korist svog e, sina, maloljetnog Alekseja. Međutim, ono su mu liječnici rekli da to ne bi bilo pametno. Njegov sin je bio teško bolestan, patio od hemofilije i to je bio zapravo razlog zašto je Rasputin postao jak na dvoru, jer je on navodno imao neke čudesne moći kojima je mogao pomoći bolesnom Careviću. Tako da je on abdicirao i u svoje ime, ali u istom dokumentu je abdicirao i u ime svog sina Alekseja. I carska kruna je ponuđena carevom bratu, velikom knezu Mihajlu. Međutim, on ju je odbio, svjestan situacije u kakvoj je državi, svjestan toga da je carska obitelj vrlo nepopularna, pa i toga da monarhija više nije popularna i rekao da Ustavotvorna skupština treba odlučiti o tome kako će biti uređena država, dakle hoće li biti monarhija ili neće. I u tom trenutku je zapravo Rusija de facto prestala biti monarhija, a obitelj Romanov je nakon više od tri stoljeća prestala biti vladarskom ruskom obitelji. Nekoliko dana prije aplikacije, 27. veljače, aplikacija je bila početkom ožujka, je formirana privremena vlada kojom dominiraju kadeti. Ta vlada koja je nazvana privremena vlada će zapravo vladati sve do oktobarske revolucije, nešto više od 7 mjeseci. I ona će također biti nestabilna. Ona će četiri puta će biti rekonstruirane te vlade, isprava će biti u njoj vrlo jaki kadeti i onda će za vrijeme prve rekonstrukcije u svibnju izaći Miljukovi iz te vlade i izlazak Miljukova koji nije bio predsjednik predsjednik je bio vlade Lvov, će pokazati zapravo koliko je ta vlada bila slaba. 26. veljače 1917. godine, dva dana nakon demonstracija s kojima je počela februarska revolucija, Aleksandar Šljapnikov, jedan od bolševičkih vođa u Petrogradu, izjavio je na sastanku socijalista u stanu Kerenskog ove riječi. Nema i neće biti revolucije. Moramo se pripremiti za dugo razdoblje reakcije. Većina stranačkih vođa bila je u izgnanstvu ili u zatvoru i vodstvo revolucije preuzeli su ljudi iz drugog reda. Oni su uglavnom kaskali za događajima, dok su se mase valjale po ulicama Petrograda i sukobljavale se s policijom i vojskom, te vođe telefonirale su jedni drugima i razgovarali o tim događajima. Stan Maksima Gorkog služio kao telefonska govornica. Do početka ožujka 1917. te vođe dobile su pojačanje od političara koji su radnici i vojnici oslobodili zatvora. U Tauritskoj palači počelo je zasjedanje Dume, Skupštine, ali i radničkih i vojničkih sovjeta. 2. ožujka 1917. stvorena je prva privremena vlada. Masi koja se okupila pred Tauritskom palačom imena ministara nisu bila poznata. Sve su to bili bogati pripadnici privilegirane klase. Za predsjednika vlade postavljen je Lvov. On se činio kao idealan kandidat, ali brzo je postalo jasno da to tako baš i nije. Orlando Fajgs piše. Lvov je bio momčatski igrač, čovjek praktičnih sposobnosti i bez jake stranačke pripadnosti. I to je utjelovljivalo koalicijski duh za koji je vlada tvrdila da ga ima. To nije bila vlada neke stranke. Sadržavala je elemente koji su se kretali od oktobrista do esera, već vlada nacionalnog spasa. Taj nestranački aspekt, kombiniran s općom mekoćom njezinog karaktera, također je učinio Lvova idealnom figurom da pomiri prave moćnike u kabinetu, Miljukova i Kerenskog, koji bi se inače sukobili i rascijepili vladu u njezinu početku. Svaki od njih bio spreman prihvatiti Lvova samo da spriječi drugoga da postane premijer ali kada je Lvov predstavljen masi, netko iz nje je povikao. Povlaštena klasa! Jedan je vojnik povikao. Mislite da smo sve ovo napravili kako bi cara zamijenili za princa? Stvar je bila još gora kada je Masi objavljeno da je za ministra financija imenovan neki Tereščenko. Čak i novine nisu znale tko je on. Sve što su mogle sljedeći dan napisati bilo je da je on 29 godina star milijunaš iz Ukrajine. Za ministra vanjskih poslova imenovan je Pavel Nikolajević Miljukov. Uz njegovo ime veže se afera s kojom je počelo propadanje privremene vlade. Godine 1915. su Velika Britanija i Francuska Rusiji zajamčile u slučaju pobjede pravo na Istanbul, tjesnace i uski pojas oko Istanbula. To je bio stoljetni cilj Rusije da zagospodari tjesnacima jer ako ne gospodari tim Crno je zapravo veliko jezero. I tome se Velika Britanija uporno protivila, uključujući i neke ratove koje je vodila protiv Rusije, samo kako Rusija ne bi ostvarila taj svoj geostrateški cilj. Međutim, Prvi svjetski rat je promijenio okolnosti i Velika Britanija je pristala na taj zahtjev. S obzirom da se dosta brzo nakon februarske revolucije počelo ozbiljno razmišljati o tome među zapadnim saveznicama u Antanti, može li se uopće ozbiljno računati na Rusiju? Hoće li ona možda samostalno htjeti istupiti iz rata? Što ni Francuska ni Velika Britanija nikako nisu htjele, jer su znale da bi u tom trenutku Njemačka mogla osloboditi svoju vojsku koju je nešto koju kompletu i prebaciti na zapadu, a Austro-Ugarska pak na talijansko bojište prebaciti svoju vojsku iz e, Galicije. E, Miljukov je poslao telegram u Pariz kojim se zapravo raspitivao da li taj sporazum o Carigrad iz 1915. godine još uvijek vrijedi. I on je zapravo na taj način pitao da li da mi ostajemo u ratu ili ne. Ako vrijedi, mi ćemo ostati u ratu, pokušat ćemo pobjeriti u tom ratu i da dobijemo Carigrad. Dakle, da sve te goleme žrtve koje je Rusija imala zapravo ne budu uzavodne. Međutim, privremena vlada nije kontrolirala telegrafsku službu. Tako da je taj telegram koji je on poslao u Pariz objavljen u javnosti, nakon toga je on dao ostavku i tada je, dakle, početkom svibnja obavljena prva velika rekonstrukcija vlade koji će kasnije biti još nekoliko, pa će čak i kadeti koji su bili okosnica vlade na početku zapravo izaći ovaj, iz eh, te vlade u, srpnju, pa onda na zapravo molbe Kerenskoga ući, a u međuvremenu će u vladu ući eseri i menševici i oni će postati dominantnom snagom te zapravo slabe vlade. Sovjeti ili vijeća prvi su put stvoreni 1905. godine u Sankt Peterburgu. Tada su predstavnici radnika u štrajku na nagovor svojih vođa stvorili Sovjet radničkih deputata. Nakon februarske revolucije i stvaranja privremene vlade, lijeve vođe utemeljile su Petrogradski Sovjet radničkih i vojničkih deputata. U taj sovjet deputati su birani na ovaj način. Na svakih tisuću radnika dolazio je jedan deputat. Jednog deputata davala je i jedna vojna satnija. Tako je izabrano 2500 deputata i oni su bili neka vrsta druge vlade Republikanske Rusije. Stvaranje Sovjeta ili vijeća, kako bismo im to mogli prevesti, je posljedica okolnosti, posljedica slabe vlasti, slabe centralne vlasti i nepovjerenja, prijašnjeg nepovjerenja u monarhiju i cara, a stvaranje Sovjeta, pa onda Petrogradskog Sovjeta, dakle, Sovjeti se osnivaju po vojnim jedinicama, osnivaju se po tvornicama, osnivaju se teritorijalni, dakle, po rajonima, gradskim četvrtima i tako dalje. Petrogradski Sovjet će zapravo biti znak i njegova moć i da u Rusiji ne postoji jedna vlast, nego da je Rusija, i to će potrajati sve do, do srpnja, zapravo podijeljena, da postoji dvovlašće. 1. ožujka 1917. dakle prije nego što je car abdicirao, dva dana nakon što je formirana privremena vlada, Petrogradski sovjet je objavio glasovjetu e, naredbu broj 1. Njome je ukinut kodeks vojne discipline u Petrogradskom garnizonu, a jedinice se trebaju podvrći vlasti Sovjeta. I to je bio potpuno jasan znak dvovlašća, pri čemu je ta naredba broj 1 imala po vojsku dodatne, zapravo vrlo negativne posljedice, jer je strahovito slabila disciplinu u vojsci. Ne samo u Petrogradskom sovjetu, nego u cijeloj ruskoj vojsci. Osim toga će Petrogradski sovjet još neke naredbe izdati. On, on je bio taj koji je uveo osmosatno radno vrijeme, on je bio taj koji je uveo još neke socijalne mjere. I Petrogradskim sovjetom u to vrijeme, neposredno nakon formiranja privremene vlade, dominiraju eseri i meševici. I oni zapravo svoje socijalne programe, socijalne ideje nastoje ostvariti kroz Petrogradski sovjet. Pri čemu bitno veću odgovornost konačnici je dalje ima vlada, a ne sovjet. I to će se posebno pokazati kad će bolševici početi sve žešće i energičnije ulaziti u sovjete, pa tako i u Petrogradski sovjet negdje od proljeća 1917. pa nadalje. Za vrijeme revolucije iz 1905. Lenin nije bio u Rusiji. U zemlju je ušao tek mjesecima nakon početka revolucije i na te događaje nije mogao utjecati. Nakon izbijanja februarske revolucije, Lenin nije namjeravao ponoviti grešku iz 1905. Na svaki je način htio iz Švicarske, gdje je bio u izgnanstvu, doći u Petrograd. Robert Service u Lenjinovoj biografiji ovako opisuje planove vođe bolševika za povratak u Rusiju. Njegova najmaštovitija pomisao bila je da se preruši u gluhonijemog šveđanina i da vlakom preko Njemačke dođe do Danske, a onda prijeđe u Finsku i na kraju dođe do Petrograda. Nadja ga je odgovorila od toga plana, upućujući na to da će on na kraju u snu početi brbljati o menševicima i tako se odati. Njegove druge ideje bile su jednako lude. U jednom trenutku, na primjer, predložio je da unajmi zrakoplov, tada nepouzdan oblik prijevoza, i njime da ode na drugu stranu istočne fronte. Nije htio odustati od toga plana sve dok mu netko nije rekao da još nijedan leteći stroj ne može putovati na tako daleke udaljenosti i da bi ga u svakom slučaju topništvo centralnih sila oborilo. Na kraju se Martov, to je bio pseudonim vođe menševika Julija Osipovića Cedarbauma, dosjetio da bi se s Njemačkom moglo dogovoriti o prelasku preko njezinog teritorija do Rusije – Plan je bio da Njemačka dopusti prelazak preko svog teritorija nizu ruskih ljevičarskih vođa, a zauzvrat će privremena vlada pustiti jednak broj austrougarskih i njemačkih građana interniranih u Rusiji. Plan se nije svidio privremenoj vladi, ali Njemačka je ipak odlučila propustiti Lenjina i ljevičarske vođe kroz svoj teritorij u posebno zapečaćenoj željezničkoj kompoziciji. Ukupno je bilo 32 ruskih emigranata koji su bili u toj kompoziciji. Njemački plan bio je jednostavan. S tim ljudima u Rusiji toj će zemlji biti teže voditi rat. Boljševici su imali pak svoju računicu, učiniti sve kako bi se došlo do Rusije. Nakon dolaska u Rusiju i teških dana iz srpnja 1917. činilo se da su bolševici još daleko od svoje pobjede. Oni su toliko možda također u previranju. Dakle, oni ne znaju bili surađivali sa menševicima ili ne bi. Čak su neki, uključujući i Staljina, tada smatrali da bi trebalo surađivati sa menševicima, to se inače kasnije u Staljinovim biografijama baš i nije spomenjalo. A ključan trenutak za tu stranku se događa 3. travnja 1917. godine. Nakon deseta godina Lenin se vratio u Rusiju. Dakle, šef bolševika se vraća u Rusiju. To je ona poznata priča tome da je on iz Švicarske u kojoj je živio u plombiranom vagonu putovao preko njemačkog teritorija uz znanje i odobrenje njemačke vlade. Na temelju toga se, se kasnije konstruirale fantastične priče oko toga da je zapravo njemačka vlada iza oktobarske revolucije jer je ona poslala Lenjina u, u Petrograd. Naravno da nije ona poslala Lenjina u Petrograd, ona je samo omogućila Lenjinu provoz kroz njemački teritorij, a s obzirom da su znali kakav je Lenjin i u kakvom je stanju Rusija, razmišljale njemačke vlade bilo je vrlo logično. Idemo im poslati još jednog takvog ne bi li ih dodatno oslabili i ne bi li u dogradno vrijeme, odnosno što je moguće prije, završili rat na istoku i porazili Rusiju. 3. travnja Lenin dolazi, a sljedećeg dana objavljuje svoje aprilske teze koje su zapravo za stranku bilo dosta veliko iznenađenje. On aprilskim tezama zapravo reorganizira stranku. Ona će krajem mjeseca i službeno biti usvojena i postati službenom partijskom politikom. On kaže da bolševici trebaju imati kontrolu nad sovjetima i drugim masovnim organizacijama, što znači da se bolševici moraju masovno uključivati u sovjete i bilo koje druge masovne e, organizacije. Tvrdi da je prijelaz na socijalizam moguć odmah, prekida sve veze sa menševicima koje su do tada postojale, kojima se do tada unutar stranke razmišljalo. I bolševici zapravo u tom trenutku postaju klasična oporba. Pri čemu su oni oporba privremenoj vladi, ali su oni u tom trenutku i oporba Petrogradskom sovjetu, kojem oni jesu, ali nisu dominantni, nego su njemu u tom trenutku još uvijek dominantni eseri i menševici. Dakle, oni su oporba svima i u tom trenutku je zapravo aprilskim tezama Lenin potpuno jasno, kristalno jasno definirao poziciju bolševika prema svima. I to je zapravo jako puno značilo za stranku, jer ona zapravo nije bila umješana u vlast, što je godilo njenoj popularnosti među radnicima u sljedećim mjesecima i oni su mogli kritizirati zapravo prilično komotno jedne i druge i treće, a istovremeno se zahvaljujući tome što su do tada bili mala čvrsto organizirana partija odlučnih ljudi, uspješno i infiltrirali i snažili i organizirali prosvjede i organizirali štrajkove i radničke nemire. Tako da su te aprilske teze dolazak Lenjina E, jedan od najvažnijih trenutaka zapravo u pripremi onoga što će se dogoditi na jesen, a to je oktobarska revolucija. Nakon februarske revolucije u Rusiji su se dogodile dvije stvari. U Petrogradu je nastupilo dvovlašće, u ostatku Rusije mnogovlašće. U glavnom gradu vlast su dijelili privremena vlada i sovjet radničkih i vojničkih deputata. U tom odnosu sovjet je bio moćniji. Imao je gotovo monopol na organizirano nasilje. Pod njegovom kontrolom bili su vojska, željeznice, pošte, telegrafska služba. Ali Sovjet nije bio dovoljno odlučan ili se nije osjećao dovoljno jakim da preuzme vlast od privremene vlade izvan Petrograda nastupilo je mnogo vlašće. Cijele regije objavile su svoju nezavisnost od središnje vlasti. To je išlo toliko daleko da su i pojedina sela objavljivala svoju nezavisnost. Nacionalne manjine u Rusiji stvarale su autonomne republike. Poneke su objavile i stvaranje nezavisne države. Posvuda su nicali komiteti. U takvom dvovlašću i mnogovlašću Rusija nije mogla dugo funkcionirati nijedna vlast ne trpi dvovlašće, dakle nijedna vlast ne trpi konkurenciju, a svakako jedna vlada ne trpi konkurenciju i dolazi u, u lipnju do prvog Sverovskog kongresa Sovjeta, koji je pokazao da Sovjeti, odnosno da menševici kroz Sovjet imaju strahovito velike ambicije da zapravo podvrgnu i vladu, dakle privremenu vladu svojim ciljevima kroz Sovjete. Tri tjedna je trajao taj sferovski kongres Sovjeta oko 1090 delegata se okupilo, većinom su to bili menševici i bolševici, i menševici i eseri, bolševici u manjoj mjeri, i oni zapravo izglasavaju niz mjera koje su suprotne vladinoj politici. E, jedna je, i to se samo osam glasova protiv, bila recimo rezolucija upućena saveznicima, dakle Velikoj Britaniji i Francuskoj, da se završi rat sa Njemačkom i da se sklopi opći mir. Drugi je zahtjev bio uspostava Ustava stvarne skupštine. Treći je zahtjev bilo pravo nacionalnih manjina unutar Rusije na, na Sama vlada je podržana, ona je dobila podršku. Međutim, e, članovi vlade, mješevici i eseri, koji tad već jesu u vladu, su bili obvezni provoditi odluke Sovjeta. Dakle, su trebali provoditi odluke Sovjeta, a ne odluke vlade. I na samom kraju je izabran centralni izvršni komitet, Sovjeta koji odlučuje između dva kongresa. Taj prvi kongres je zapamćen po jednom vrlo upečatljivom detalju. Naime, u raspravi o odnosu Sovjeta prema privremenoj vladi, Menševik i Rakli Cereteli je izjavio da Sovjeti moraju podržati vladu, jer kako rekao, ne postoji ni jedna stranka koja može sama formirati vladu. Na što mu je Lenin sa svoje stolice dobacio postoji. Februarska revolucija dobrim je dijelom uspjela zbog vojnika kojima je bilo dosta rata i koji su se nadali da će nova vlada zaključiti mir i izvući Rusiju iz Prvog svjetskog rata. Privremena vlada imala je druge planove. Zapadni saveznici pritiskali su Rusiju da pokrene ofanzivu na istočnom frontu. Zapovjednici, uključujući generala Brusilova, najpoznatijeg i najuspješnijeg ruskog zapovjednika u Prvom svjetskom ratu, vjerovali su da će nova ofanziva udahnuti novi život vojsci. Poruke s fronte u kojima je dio visokih časnika upozoravao da vojska nije spremna za napad nisu se slušali. 18. lipnja 1917. na oduševljenje privremene vlade ruska vojska napala je na istočnom frontu. Rezultate tog napada ovako opisuje John Keegan u svojoj povijesti Prvog svjetskog rata. 18. lipnja, nakon dvodnevnog bombardiranja, započela je ofenziva Kerenskoga protiv Austrijanaca na jugu, usmjerena još jednom prema Lembergu, središnjem mjestu borbi iz 1914. i 1915. te cilju Brusilovljeve ofenzive iz prošloga ljeta. Pomoćne ofenzive pokrenute su u središtu i na sjeveru. Prva dva dana napad je dobro išao i dobiveno je nekoliko kilometara tla. Tada su vodeće postrojbe, koje su osjećale da su svoje odradile, odbile nastaviti s napadom, dok su postrojbe iza njih odbile zauzeti njihovo mjesto. Vojnici su dezertirali. Ta ofenziva dobila ime Lipanjska ili ofenziva Kerenskog. Ona je više od svega uvjerila veliki dio vojnika da prijeđu na stranu boljševika. Jedino su oni čvrsto tvrdili da će odmah završiti s tim ratom. Vojnicima se više nije ratovalo, a privremena vlada sve manje i manje bila u stanju nadzirati stanje u Rusiji. Ta, ta vlada zapravo mnogo toga ne kontrolira. U žarištu svega je Petrograda, ali veliki nemiri su pogodili i Moskvu, Krasnojarsk, Nižnji Novgorod, brojne ruske gradove. Ona i dalje ima velikih problema sa opskrbom koji će, kako će vrijeme odmicati i kako će dolaziti jesen, postajati sve urgentniji i urgentniji. Ta, ta vlada ima veliki problem i sa svojim zapadnim saveznicima, jer oni ne vjeruju oni ne vjeruju, oni ne znaju da li ona želi e, izaći iz rata ili ne želi izaći iz rata. A vlada s jedne strane razmišlja o tome, makar potiho, kako se izvući iz rata, ali s druge strane se ne želi izvući iz rata. Jer ako se izvuče iz rata, prvo pitanje je kako može sklopiti separatni mir sa Njemačkom i Austro-Ugarskom. Druga stvar, svi će reći, tolike žrtve ništa nismo dobili. Treće, jasno je da će doći na udar i Velike Britanije i Francuske u tom slučaju ako samostalno izađu iz rata. Četvrto, mirovni uvjeti sigurno ne mogu biti laki. I to će se pokazati kad će bolševici 1918. u brest sklapati mirovni ugovor, da to unilateralno izlaženje iz rata povlači vrlo teške mirovne uvjeti, jer naprosto Rusija na bojištima slaba. Njemci nakon sloma te ruske ofenzive u Galiciji na sjeveru pokreću svoju ofenzivu i prolaze kao nožem kroz putar. Oni su gotovo bez otpora ušli u Rigu 21. kolova za 1917. godine i onda je nastala panika u Petrogradu jer se shvatilo da su Njemci na nekoliko stotina kilometara od glavnog grada, a da između Njemaca i glavnog grada ne stoji tako rekuć niti jedna ozbiljna formacija u koju se vlada može pouzdati. Doratni problem za tu vladu je što su svi naoružani. Dakle, u gradovima su svi naoružani, postoji crvena garda, mješevici imaju svoje oružje, bolševici imaju svoje oružje, jeser imaju svoje oružje. Tu je naravno i dalje i policija i vojska u Petrogradski garnizon koji je nepouzdan, za kojeg se ne zna na, čiju stranu će se okrenuti. Dakle, to je jedna katastrofalna pozicija za, za bilo koju vladu, pa i mnogo jaču vladu i vladu koje bi bili mnogo sposobniji ljudi od recimo Kerenskog, pri čemu valja imati na umu da Kerenski zapravo nije bio nesposoban čovjek. Dva su časnika u to vrijeme bila najpoznatija u Rusiji. To su bili generali Aleksej Aleksejević Brusilov i Lavr Georgijević Kornilov. Brusilov je rođen 31. kolova za 1853. godine u Tifilisu, danas Tbilisiju u Gruziji. Do čina generala došao je 1906. godine. Početak Prvog svjetskog rata zatekao ga je na mjestu zapovjednika osme armije. U proljeće 1916. Brusilov je imenovan za zapovjednika skupine od četiri armije, koje su se borile na jugozapadnom ocijeku Istočnog fronta. Početkom lipnja 1916. te su armije pod Brusilovljevim vodstvom poduzele ono što što je u povijest Prvog svjetskog rata ušlo kao Brusilovljeva ofanziva. Do rujna ruska vojska zarobila je 375 tisuća austrugarskih vojnika i potisnula austrugarsku vojsku iz Bukovine i dijela istočne Galicije. Zbog te ofanzive Rumunjska je ušla u rat na strani Antante, a Austrougarska je morala obustaviti svoju ofanzivu na Soči protiv talijanske vojske. Ta je ofanziva skupo koštala rusku vojsku. Ona imala skoro milijun vojnika izbačenih iz borbe. Veliki dio tih vojnika je dezertirao iz vojske. Brusilova je privremena vlada imenovala za vrhovnog zapovjednika ruskih oružanih snaga. Imenovan je 4. lipnja 1917. po Gregorijanskom kalendaru i na tom mjestu nije dugo ostao. Već prvog kolovoza razrišen je s dužnosti. Brusilov je bio za republikansku vladu. Kada je izbila februarska revolucija, on je odlučno bio za odlazak cara. Orlando Ključna točka preokreta bila je neuspjeh glavnog stožera da nešto nauči iz katastrofalnog poraza u Rusko-Japanskom ratu 1904-1905. Kao i mnogi drugi časnici, on je gorko zamjerao načinu na koji je malena klika na dvoru, doslovno bez ikakve pripreme, prisilila vojsku na rat udaljen više od 6000 milja. Rat na Dalekom istoku doveo je do propadanja obrane zemlje na zapadu. Kada je 1909. preuzeo zapovjedništvo nad 14. armijom u ključnom Varšavskom pograničnom okrugu, Brusilov je zatekao stanje potpunog kaosa i dezorganizacije. Brusilov je zatekao stanje u kojem u slučaju mobilizacije ne bi bilo odjeće i čizama za vojnike. Kamioni bi se pokvarili čim bi bili izvezeni na cestu. Na pukovniju je bilo raspoređeno samo osam strojnica, a te strojnice nisu imale svoja kola, tako da su ih u ratu morali prevoziti seoskim zapražnim kolima. Nije bilo haubica, nestašica granata i metaka bila je kronična. Sve je to od Brusilova napravilo republikanca. Ali nakon neuspjeha Lipanske ofenzive Brusilov je morao otići nisu ga voljeli konzervativni časnici. Zaokret u desno koje je napravila privremena vlada nakon imenovanja Kerenskog za predsjednika vlade također nije pomogao Brusilovu. U srpnju je Kerenski Kornilova imenovao za glavnog zapovjednika. Oni su tada izgledali kao dobar tandem i činilo se da se dosta dobro razumiju. Obojice su htjeli strogu disciplinu u vojsci, tu je onda ta priča o tome da se vraća smrtna kazna za dezertere sa, sa prve linije bojišta. Bojice su za čvrstu stegu. Međutim, njemačka ofenziva je mnogo toga poremetila i taj njemački ulazak u, u Rigu 21. kolovoza. U isto vrijeme prijestolnicom kruže glasine o bolševičkom udaru. Što je bilo netočno. Bolševici u to doba doista nisu pripremali udar, jer su bili i oslabljeni nakon onih srpanskih dana. No, dakle, šire se glasine o pripremi bolševičkog udara, a to je bio na neki način dobar izgovor Kerenskom da se riješi Kornilova, koji je imenovao malo više od mjesec dana prije toga. On je Kornilova doživljavao, dosta brzo je njega počeo doživljavati kao opasnost za sebe i svoju vlast. Naime, Kornilov je postavio niz zahtjeva prema privremenoj e, vladi. Jedno je bilo suzbijanje bolševika, s čim se vlada i složila i to im i nije teško palo, ali je zapravo bila riječ o smanjenju ovlasti Kerenskog čemu bi Kerenski recimo ostao, recimo tako ostao predsjednik vlade, ali bi zapravo najmoćniji čovjek u državi postao Komnilov. Što nešto na što vjerojatno niti jedan predsjednik vlade ne bi pristao koliko god bila teška situacija. Kornilov bi to opravdavao stanjem na bojištu. Dakle, da on kao vrhovni vojni zapovjednik naprosto mora imati takve ovlasti, inače se bez toga ne može stabilizirati bojište. Nakon pada Rige ponovo izbijaju veliki radnički nemiri u Petrogradu, a 24. kolovoza u stožer Kornilova stiže Vladimir Lovov, ne treba brkati sa onim bivšim predsjednikom privremene vlade. Njega kao neku vrst posrednika šalje Kerenski i tu nastaju prvi ozbiljni problemi u komunikaciji oko toga što je tko kome rekao. Lavr Georgijević Kornilov rođen je 18. kolovoza po julijanskom ili 30. kolovoza po gregorijanskom kalendaru 1870. godine u Kara Karalinsku u zapadnom Sibiru. Bio je nizak, brz, nosio je mongolski brk i brijao je glavu. Bio je podrijetlom od sibirskih kozaka. Za razliku od većine časnika, on je dolazio iz redova aristokracije. Do izbijanja Prvog svjetskog rata Kornilov je većinu vremena proveo služeći na dalekom istoku. On je tečno govorio turske jezike tog područja. Oko sebe je držao tjelesnu stražu sastavljenu od teke Turkmena, odjevenih u ljubičaste odore. Ta njegova garda nazivala ga je velikim boljarom. Prvi svjetski rat Kornilov je dočekao na mjestu zapovjednika divizije. Orlando Fajegs piše. Godine 1915. Konilov je ranjen i zarobljen od Austrijanaca, nakon što je odbio Brusilovljevu zapovjed da se povuče sa svojom divizijom. Sljedeće godine pobjegao je iz zatvora i, prerušen u austrijskog časnika, probio se pješice do Rusije, gdje je, umjesto da bude stavljen pred vojni sud, dočekan kao heroj. U tom je trenutku Kornilov počeo privlačiti moćne političke zaštitnike – Ti politički zaštitnici osigurali su kornilo u ožujku 1917. položaj zapovjednika Petrogradskog vojnog okruga. Oni su mu pomogli da nasledi Brusilova na mjestu vrhovnog zapovjednika. Za razliku od Brusilova, Kornilov će Kerenskom izazvati velike probleme. Tri su opcije navodno bila u igri. Jedna je bila diktatura pod Kerenskim, druga je bila snažna autoritarna autokratska vlada u kojoj bi Kornilov imao veliku ulogu i bio važan. I treća varijanta je vojna diktatura, pri u vojnoj diktaturi naravno Kornilov taj koji preuzima Kormila. Dva dana kasnije, 26. kolovoza, Lvov o svojem razgovoru sa Kornilovom izvješćuje Kerenskoga i vladu i kažem da se Kornilov odlučio da bi njemu bila zapravo najprihvatljivija ova treća opcija sa vojnom diktaturom i time da Kornilov preuzme vlast. Nakon toga ide izmjena telegrafskih poruka između Kerenskog i Kornilova i njegovog ovaj, stožara. Tu je nastala jedna zbrka koja do danas zapravo nije do kraja razriješena i Kerenski je u toj zbrci shvatio kao da je Kornilov potvrdio one riječi koje mu je Levov premio, dakle da je Kornilov zainteresiran za vojnu diktaturu. Na to je Kerenski smijenio Kornilova, poslao mu telegram o tome, da smjenjuje sa mjesta vrhovnog vojnog zapovjednika, a nakon nekoliko sati ga je vratio. Dakle, na mjesto je shvatio da nema nikog drugog zaimenovati umjesto njega. Međutim, do Kornilova već došao je prvi telegram u kojem piše da je on smijenjen. Ja e, to je Kornilov zaključio da je Kerenski pod snažnim utjecajem e, i pritiskom Sovjeta i bolševika. On do tad vrlo vjerojatno uopće nije razmišljao o pobuni, jer se cijelo vrijeme nakon one glasine o bolševičkoj pobuni sad zapravo razmatra mogućnost da je Kornilov taj koji priprema vojni udar, koji organizira vojsku koja će marširati na Petrograd i preuzeti vlast. Vjerojatno tek nakon toga, nakon što su mu rekli zapravo da se bavi pobunom, nakon što mu je Kerenski to poručio, vjerojatno tek nakon toga on doista počinje razmišljati o pobuni i šalje treći konjički korpus da ide na Petrograd sa zadatkom da spriječi udar e, bolševika i njihovo preuzimanje e, vlasti. Kerenski je dakle tu pobunu isprovocirao tom svojom akcijom. U vrijeme februarske revolucije Kornilov je bio pobornik upotrebe vojske protiv demonstranata. Sukobio se s vođama Sovjeta. Krajem lipnja Kornilov je u pismu prijatelju jasno iskazao svoje mišljenje o Republici. Duboko u sebi znamo da spasenje Rusije leži u obnovi monarhije i da je ono što se dogodilo u protekla dva mjeseca jasno pokazalo da su ljudi nesposobni za život u slobodi. Tako konzervativan časnik bio je idealan za Kerenskog i konzervativnu struju koja je sada dominirala u privremenoj vladi. Ali s Kornilovom je postao jedan problem. General Aleksejev, bivši carski načelnik glavnog stožera, ovako je opisao generala Kornilova. Srce lava, mozak ovce. Taj mozak izazvaće niz nevolja Kerenskom. Na kraju će Kornilov, ne svojom namjerom, ponovno uzdići bolševike. E sad, sad se događa da treći konjički korpus kreće prema Petrogradu i sad je Kerenski stvarno u problemima. I sad mu više ne treba ona glasina o bolševicima koji pripremaju udar, nego mu trebaju bolševici. Da bi osigurao da bi ojačao svoj položaj, da bi se zaštitio od tog trećeg konjičkog korpusa, on traži pomoć bolševika. Bolševici su od srpnja praktički u ilegali, tada oni izlaze iz ilegale, izlaze iz zatvora, daju pomoć Kerenskom. Oni su bili izrazito utjecajni kod željezničkih radnika i kod e, radnika na telegrafu i zahvaljujući tom utjecaju su zapravo uspjeli spriječiti dolazak e, korpusa u, u Petrograd. Kerenski naoružava bolševike kako bi pripremio obranu grada u slučaju eventualnog sukoba sa tim trećim konjičkim korpusom i to je nešto što je bilo fantastično za bolševike. Oni to oružje nisu koristili tada, ali su ga koristili otprilike dva mjeseca kasnije za vrijeme revolucije. Sam Kerenski im je dao oružje kojim će ga srušiti, a Kerenski je tražio pomoć i Petrogradskog sovjeta. Dakle, u suzbijanju te afere Kornilov, koja se mjestimično naziva i Kornilovljev puč. Sve je to na kraju zaustavljeno, a Kornilov je uhićen, ali posljedica toga bila naglo snaženje bolševika koje će biti realizirano dva mjeseca kasnije oktobarskom revolucijom. 24. veljače 1917. godine po julijanskom kalendaru ili 8. ožujka na dan žena po gregorijanskom kalendaru žene Petrograda izašle su na ulice tražeći svoja prava. Iz tih se demonstracija izrodila februarska revolucija. U mjesecima koji su nastupili privremena vlada nije uspjela učvrstiti svoju vlast. 24. listopada po julijanskom ili 6. studenog po gregorijanskom kalendaru 1917 počela je nova revolucija koja će biti nazvana Oktobarskom, govori profesor povijesti i novina Novog lista Tihomir Ponoš. Dogodilo se to da je došla jesen, da je vrijeme postalo lošije nego što je bilo tokom ljeta, da je opskrba bila još gora nego što je bila tokom ljeta, da je žito koje je požnjeveno, Rusiji i dalje nije dolazilo do gradova, da su ljudi u gradovima znali da tog žita negdje ima, ali da je tu nekakva vlada koja je nesposobna dopremiti to žito u, u gradove. Utjecaj kadeta je jako, jako smanjen, dakle oni koji su na samom početku bili najuticajniji su se izgubili tokom te 1917. godine, strahovito su narasli bolševici, ne to toliko na, na račun kadeta koliko na račun esera i menševika, koji su se jedni i drugi tokom te 1917. godine unutar sebe uspjeli e, raskoliti, što je bilo posebno evidentno kod esera koji su raskolili na, na lijeve i desne esere. I u takvoj situaciji sa i dalje očajnim stanjem na, na bojištu se dogodila oktobarska revolucija, odnosno da, da budem precizan, e, državni udar kojim su bolševici došli na vlast, a koju povijesti nazivamo oktobarskom revolucijom,